هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون Ayting ey Muhammad alayhisalom, ana shu kofir va munofiqlarga bizlarga ikki yaxshilikdan birini yetishini kutib turibsizlarmi? Bu ikki yaxshilikni biri imma nasr, imma shahada. Bizlarga yo Allohning g'alabasi kelib, kofir va munofiqlarning ustidan g'olib g'ozi bo'lishligimizni yoki Allohning dinini oliy qilish yo'lida shahid bo'lishimizni kutib turibsizlarmi? Va nahnu natarabbasu bikum. Va biz ham kutib turibmiz. Alloh o'zining tarafidan bir azob bilan sizlarni azoblashligini yoki bizni qo'limiz bilan sizlarni azoblashligini biz ham kutib turibmiz. Kutaveringlar sizlar ham va biz ham kutuvchilardanmiz deb ayting deb Alloh taolo ta'lim berdi. Jonimiz bo'lsin Robbimizga qurbon, islomga bu butun jahon. to kaygacha dinsizlar qilur tug'yon jihodimiz bo'lsin ummatga qo'rg'on jihodimiz bo'lsin ummatga qo'rg'on jonimiz bo'lsin robbimizga qurbon islomga burkalsin bu to'nin jahon tokaygacha dinsizlar qilur tug'yon jihodimiz bo'lsin ummatga qo'rg'on tokaygacha dinsizlar qilur tug'yon jihodimiz bo'lsin ummatga qo'rg'on jihodimiz bo'lsin ummatga qo'rg'on o'limdan qo'rqmanglar ey musulmonlar keldi kufr qo'rqqan jihod zamonlar Alloh madad bergay sizlarga doim gar qilsanglar yerda jihodni qoyim o'limdan qo'rqmanglar ey musulmonlar keldi kufr qo'rqqan jihod zamonlar Alloh madad bergaysizlarga doim gar qilsanglar yerda jihodni qoyim Alloh madad bergaysizlarga doim gar qilsanglar yerda jihodni qoyim jonimiz bo'lsin Robbimizga qurbon islomga burkalsin bu to'nin jahon tokaygacha dinsizlar qilur tug'yon jihodimiz bo'lsin ummatga qo'rg'on tokaygacha dinsizlar qilur tug'yon jihodimiz bo'lsin ummatga qurg'on, jihodimiz bo'lsin ummatga qurg'on